Եթերում բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է ստուդիայում նվարդ Ալեքսանյանը։ Տարիներ առաջ Բանաստեղծ Վարդան Հակոբյանի հետ կայացած մի զրույցում իմ այն հարցին, թե ում կարազնացնեիք Արցախցի պոետներից, ով օտարին կկարողանա ներկայացնել մեզ, ստացա անսպասելի պատասխան՝ Պոլոպողուն եւ Ուիտմենին։ Առաջին հայացքից զարմանալի այս խոսքը, որպես յուրատիպ գնահատական, իմ մտքում հազար ու մի խաչաձևումներ է ունեցել, որոնք իրար լրացնելով երևացնում են ոչ միայն համաշխարհային պոեզիայի հսկային եւ մեր զվարճախոսին մեկ հորիզոնականում ներկայացնելու իրական հենքը, այլև զվարթ գիտության մեր մեծ մշակով բլոպողով դեպի աշխարհի մեծերի ծիրը քայլ անելու հնարավորությունը, չէ որ ծիծաղը իր մեջ ամբողջացնում է ողջ գեղարվեստը, կազմելով հնչ չունի ու պատկերի այնպիսի ներդաշնակություն, որը կենսականորեն անհրաժեշտ է մարդուն եւ ուղեկցում է ողջ կյանքի ընթացքում, իսկ առանց ծիծաղի ապրելը կնշանակի հայտնվել ամայության մեջ, այն էլ ինքնապաշտպանությունից զրկված։ Պոլոպողուն նվիրված ուսումնասիրությունները հեղինակել են անվանի գիտնականներ ու գրողներ, այս օրինակ Մակար Բարխոդարյանը, Ռաչա Աճարյանը, Լեոն, Գալուշ Շերմազանյանը, Սերո Խանզադյանը, Ռաչա Բեգլարյանը, Բագրատ Ուլբաբյանը, Վարդան Հակոբյանը եւ այս ամենի մասին ամփոփ տեղեկատվությամբ Պոլոպողին հայ մշակույթի պատմության էջերում գիրքը կազմել է Ասատուր Փաշայանը։ Ուսումնամեթոդական ձեռնարկը Բուհերի բանասիրական ֆակուլտետի դասախոսների ուսանողների համար է, միաժամանակ կարող է դառնալ հասարակության լայն շերտերի հետաքրքրության առարկան, չէ որ ասպարեզում արցախցիներից շատ հոգեհարազատ իր անվան շուրջ հյուսված զրույցների պես անմեր մարդ լեգենդն է բլպուղին։ Ուղուն հարցերին։ Ինչի Ղարաբաղցիք մեկին հայհոյելիս լակուտ ասելու տեղ գոտիկ են ասում։ Նա պատասխանեց նրա համար, որ մեր բերանը չմուր տարենք։ Մի անգամ Մելիքն ավետարանոց գյուղում մանգալով զանազան հարցումներ կաներ եւ փողին կպատասխաներ։ Արա, այս մարդը խեստիախ քադա։ Մելիք խելքի լույսը բեժինելիս հմամում նալալ, հմանչալա թատկլոր դուսկյա ինքն էլ ուրան բեժինի յորոն է։ Ընդրամահար միշտախ կատա ապրես։ Միոր Մելիք Շահնազարը կանչում է բլբուղուն եւ հարցնում. «Ուղի, աշխարհի ամենալավ շենը ո՞րն է»։ Գուղին նայում է Մելիքի դեմքին եւ հասկանում, որ հարցը տրվել է միայն փառասիրական մղումով, ակնկալիքով, թե Գուղին քաղցր մի պատասխանով կշոյի Մելիքի լսողությունը, տալով Մելիքի ծնած շենի անունը։ Բայց Գուղին մնում է Գուղի։ Մելիքն ապրածկենա, ասում է առակախոսը։ Աշխարի ամենալավ շենն ամեն մարդու համար այն է, ուր ինքը ծնվել է։ Բուղի Ավելի կոնկրետ չես կարող ասել, խորամանկ շփտում է Մելիքը։ Կասեմ, ինչու՞ չեմ ասի, կարճ կապում է Պուղին։ Ամենալավ շենը աշխարհիս երեսին շոշն է։ Ինչու՞։ Որովհետև ես այնտեղ եմ ծնվել։ Իսկ եթե ես էլ ծնվեի շոշում, այդ դեպքում կողքի չի ընկնում Պուղին նախ քո ծնվելը կլիներ պատահական, երկրորդն էլ մեր շենը կկոչվեր ոչ թե շուշ, այլ մննաշուշ։ Բուղին դպրոց տարին կարդալ եւ գրել ուսանելու համար։ Ուրվարժապետն անդադար կրկնեց. «Այ, այ, այ, բայց Պուղին չպատասխանեց։ Երբ չասելուն պատճառը հարցրուց, Պուղին պատասխանեց. «Վարժաբեդ, վխեսմ թա այբը սվերին, ասիս բենն էլ սվերի, ես գիրքը լոխել կարթի»։ 18-րդ դարի Ղարաբաղի պատմության ու բանահյուսության փայլուն մասունքները այս հանկարծախոս առակախոսի անվամբ շուրթից շուրթ, գրքից գիրք, բեմից բեմ, բարբերականից բարբերական անցնելով եկել եւ մեզ են հասել։ Բոլոպուղին ծաղրել է կյանքի արատները յուրատիպ եւ մեծ վարպետությամբ եւ դա արել է երբեք չկծնելով իշխողներին։ Իր ողջ կյանքը ապրել է եւ իր իմաստախոսությունները արարել, միշտ իր ուսերին կրելով զվարճախոս հանք Frank Արցախոսի շքեղ պատմությանը։ Սա է նրա կենսագիրների համահավաք գնահատականը։ Անտիկ բանաստեղծ Հորացիոսն ասել է. «Կատակը ծաղրական բառը հաճախ ավելի լավ են բնորոշում երևույթները, քան դրանց մասին ասված ընդարձակ խոսքը»։ Հորացիոսից շատ տարեր անց Պոլուպուղի անունով շինական մի իմաստախոս զվարճաբան իր ապրած կյանքով Հորացիոսի արտահայտած խորիմաստ միտքը լավագույնս կիրառեց թե շրջապատում եւ թե Մելիք Շահնազար երկրորդի ապարանքում։ Իր ցայսօր հայտնի զվարճապատումների մեծ մասը մեզ է հաս ասել մեր անուշաբույր բարբարով, ահա թե ինչ կարծիք ուներ մեր բարբարի մասին Պոլոպուղին։ Մեր բարը Երգինքյանակաթալ ասել է թե մեր բարը խոսքը երկնային աստվածատուր է։ Մենագրություն կազմողը Ասատուր Փաշայանը փորձել է մեծ վարչախոսին ներկայացնել նախ որպես Արցախ-Ղարաբաղի մելիքներից մեկի Մելիք Շահնազար II-ի զվարճախոսի եւ ապա որպես հանկարծախոսի խորհրդատուի եւ ինչու՞ չէ նաեւ դիվանագետի։ Իսկ թե ինչն է ստիպել ձեռնարկելու այս գործը, նա առաջաբանում նշում է. «Նախ եւ առաջ հայ բազմադարյա անգիր մշակույթի հանդեպ մեր աշտամունքը, հարգանքն ու սերը, մյուս կրվանը մեծ վարչախոսի կենցագրության որոշ մանրամասներին առնչվող անծանոթ էջերը ընթերցողին ներկայացնելու ցանկությունն է» ըստ ուսումնասիրողներից մեկի Գալուս Շերմազանյանի Պոլոպուղու զվարճապատումները հայ մատենագրության էջերում առաջին անգամ հանդիպում ենք նրա մահվանից 70 տարի անց 1870-ականների վերջին։ Տեղեկացնենք, որ բանահավաք հասարակական գործիչ եւ դրամատուրգ Գալուս Շերմազանյանը ծնվել է 1807 թվականին Ջուղայում, եղել է Թիֆլիսի քաղաքագլուխ 1878 թվականին Թիֆլիսում լույս է տեսել նրա հեղինակած անեկդոտներ զվարճ զվարճալի զրույցներ, համառոտ դեպքեր եւ առակներ մեծ մասամբ ազգային կյանքից առած ժողովածուն։ Հիշալ գործում էլ առաջին անգամ ընթերցողին է ներկայացվել Պոլոպուղի զվարճախոսի 15 առակ զվարճապատում։ Երեխա ժամանակ գյուղին եկեղեցին տարին եւ հրաժարիմքի միջոցին ստիպեցին երեսը դեպի արևմուտք դարձնել։ Գյուղին պատասխանեց. Ես ստուցանա խռավ չում, ու վեր ստուցանա խռավա, այն իրեսը շորտա։ Մի անուս սափրիչ գլուխ գլուխը ածիլելու ժամանակ կտրած տեղերը թանձր բամբակ կփակցնե։ Այնպես որ գլխի կեսը բամբակով կծածկվի։ Կասեպ ուղին սափրիչին։ Ուստա մին հիլինտո տեսնամ։ Եվ հետո վարձը ամբողջ հայելու վրա դնելով սափրիչին կտա եւ կասե. Ուստա ինք կարփողը։ Բուղի, գլխդ կեսը դեռ վերջ չմռալ։ Շնորհակալ եմ։ Գլխիս մինանգյունը պեմբակս վարալ, են մինանգյունն էլ բյուրթում վարել տալական։ Իրիկունը Մելիք Շահնազարի տանը շատ հյուրեր են հավաքվում, իշխաններ ու իշխանուհիներ են նստում խնջույքի։ Մելիք Շահնազարը կանչում է պլպուղուն, մի փինաբատ 15 կոպեկանոց տալիս, պայմանավորվում, որ հյուրերի մոտ իր պակասությունների մասին չխոսի եւ չխայտարակի։ Խնջույքի ժամանակ բլպուղին նայում է տեսնում, որ Մելիք Շահնազարի քիթը կարմրել է ու ծլուլը կախնկել։ Հմ, մտածում է բլպուղին։ Ասեմ, մի փինաբադից կզրկվեմ, չասեմ ես կհիվանդանամ։ Մտածում է, մտածում, ել չի դիմանում, հանում է մի փինաբադն ու շպրտում Մելիք Շահնազարին ասելով. «Առ, քեզ լինի քո փինաբադը» ու իմացած կաց, որ քթիդ հալը հալ չի։ Ներկա եղողները նայում են Մելիք Շահնազարի քթին եւ ծիծաղում։ Ժամանակագրական առումով Շերմազանյանից հետո Պոլոպուղուն անդրադարձել է Ռաֆին։ Մեծ վիպասանը Պոլոպուղուն համարել է Ղարաբաղի Բալակիրևը։ Պարզվում է, որ Ռուս կայսր Պետրոս Մեծի պալատում եղել է Բալակիրև անունով մի զվարճախոս, ինչպես Պոլոպուղին Մելիք Շահնազար II-ի ապարանքում։ 1883 թվականին Թիֆլիսում լույս է տեսել Մակար Բարխուդարյանի Պոլոպուղի խորագրով 190 էջանոց գիրքը։ Ընթերցողին է ներկայաց ստեղծվել մեծ վարճախոսի համառոտ կենսագրությունը, ամփոփ պատումներով անեկդոտ առակ ասացված Մակար Բարխուդարյանը Ղարաբաղցի տարիցներից է գրի առել զվարճապատումների մեծ մասը։ Պոլը Պուղուն անդրադարձել է հայագիտության հսկաներից մեկը Հրաչյա Աճարյանը 1898-1902 թվականներին Աճարյանը Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանում Թաճկերենի ուսուցիչ էր։ Հենց այստեղ էլ նա ձեռնամուխ է եղել այդ գործին։ Անցյալ դարի 20-ական թվականներին Պուլուպուղուն անդրադարձել է հայ մշակույթի երախտավորներից մեկը՝ Լեոն։ Հայոց պատմության երրորդ հատորը ընդգրկում է հայ ժողովրդի քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական եւ մշակութային կյանքը 16-ից 18-րդ դարերում։ Խոսելով Մելիք Շահնազար II-ի մասին, Լեոն գրել է. «Պետք է ասել, որ Մելիք Շահնազարը ժողովրդական մարդ է եղել եւ այսօր էլ դեռ ապրում է ժողովրդի հիշողության մեջ, թերևս ոչ թե իր բարի գործերով, որ որոնցից առհասարակ զուրկ է եղել, այլ շնորհիվ այն հանգամանքի, որ պահել է իր մոտ մի տաղատավոր ծաղրացու, որի անունն է Պլպուղի։ Այսօր էլ ժողովուրդը սքանչացումով պատում է այդ բնադուր տաղանդի հանակները, ասացվածքներն եւ սրամտությունները, որոնց մեջ ամփոփող ծաղրի է ենթարկվում Մելիք Շահնազարը։ Կարդալով Լեոյի այս տողերը մեկ անգամ եւս համոզում ենք, որ շատ ու շատ թակավորների, իշխանների եւ կառավարիչների մասին նրա նրանց մայից հետո ավելի քիչ կամ ամենևին չի խոսվում, իսկ նրանց սпасարկած աշուխ բանաստեղծների եւ կատակաբան ծաղրացուների անունն ու парքը հավերժ մնում է մշակույթի եւ գիտության պատմության էջերում։ Այս ամենի իրական ապացույցը մինչ այսօր էլ շարունակվող բլբուղապատումներն են, որոնք ժամանցի ծիծաղի ու զավեշտի հետ միասին ունեն խրատական, բարոյախոսական առողջ միտում, միշտ էլ ժամանակակից են եւ երևացնում են սոցիալական հարաբերությունների արատավոր կողմերը։ Տեղեկացնենք, որ Պոլոպովո անունով բազմաթիվ նյութեր են պահպանվում Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտում Եղիշե Չարինցի անվան գրականության եւ արվեստի թանգարանում։ Մելիք Շահնազարը բլպուղու հետ պայման է կապում եթե պլպուղին իր ասած ստերը հաստատի, ինքը պարտավորվում է ամեն ստի համար իբրև վարձատրություն պլպուղուն վճարել 1 շահի 5 կոպեկ։ Մի անգամ Մելիք Շահնազարի մոտ հավաքված ազնվականներն ու իշխանները պատմում են պատերազմում եւ որսի ժամանակ իրենց գործած քաջագործությունների մասին։ Մելիք Շահնազարն էլ է պատմում, նա ասում է, որ մի անգամ որսի ժամանակ ինքը մի գնդակով խփել է եղջերվի եւ հետին ոդկի կճղակին եւ ականջին։ Ներկա եղողները սկսում են ծիծաղել Մելիք Շահնազարի ասացի վրա, քանի որ երբեք հնարավոր չի մի գնդակով եղջերվի հետին կճղակին ու ականջին խփել։ Ինչու՞ չէ։ Հնարավոր է, միջամտում է Պալապուղին։ Իզուրեք ծիծաղում։ Շատ լավ էլ հնարավոր է ապա չի կարող պատահել, որ գնդակը արցակվի այն ժամանակ, երբ եղջերուն իր հետին ոդկով քորում է ականջը։ Ներկա եղողները խելքին մոտիկ են գտնում բլպուղի ասածները։ Երբ հյուրերը գնում են, բլպուղին դիմում է Մելիք Շահնազարին։ Մելիքն ապրածքենա։ Ես մի շահիով այդպես մեծ-մեծ ստեր չեմ հաստատի, կամ վարձս ավելացրու, կամ ստերդ փոքրացրու։ Մի անգամ Մելիք Շահնազարը բլբուղու հետ միասին ճանապարհ գնալիս են լինում, երբ հասնում են մի սառնախբյուրի, Մելիք Շահնազարն ասում է. «Բուղի, խաշած զուլիներ հիմա, էս աղբրի մոտ ուտեինք»։ Բլբուղին պատասխան չի տալիս, որովհետև ոչ ցուկար, ոչ էլ սոված էին։ «Տեսնես Մելիքը ինչ շանտողություն ունի մտքումը», մտածում է նա։ Ուղիղ մի տարի հետո Երբ Պլպուղին ու Մելիք Շահնազարը գնում են նույն աղբրի մոտով, Մելիք Շահնազարն ասում է. «Ինչով բուղի»։ «Աղուհացով»։ Մելիքն ապրած կենա, պատասխանում է Պլպուղին։ Մելիքի ձայնը կտրում է, չի կարողանում այլևս ուրիշ բան ասել, քանի որ բուղին արդեն գործը տարել էր։ Վելիկ Շանազարը պլոպուղուն ասում է. «Թակարիս մին անհամ խոսկասիս, վեր ես ասիմ անհամա, ծիս քեզ գտամ»։ Օրերն անցկենում, հունվար են մին պսինգյու քշեր, վրցկան չայետ, կամ են պիտուտ նարտամ, ոզում արդատները կլոլ է ացե կրկժանա ծյուրը։ Բուղին երակենում շերյուրը կենում, կինում մելիկ շանազար են տրնեն ծենտամ։ Հե Մելիք Շահնազար, հե Մելիք Շահնազար, արամին տույս եկ։ Մելիք քնթաթախ, մտք հլաված, տորնպեց անում։ Դու հուվս, ինչ հապտահա։ Քո ախպեր թութագյաց էլի գյուդում, ա։ Չէ, իմ ախպեր էլ չի գյուդում։ 1991 թվականին Ստեփանակերտում լույս տեսավ գրողների միության վարչության ամենամյա երգիծական բլբուղի հանդեսի առաջին համար։ Այսօր էլ երգիծահանդեսը շարունակում է իր դերակատարությունն ունել ոչ միայն բլբուղու բանահյուսության մշակման ու քարոզչության, այլև մեր կյանքում մի պտղունց ծիծաղ ավելացնելու հիրավի պատվարժան գործում։ Իսկ բլբուղու զվարճապատումները գալիքում էլ կշարունակեն մնալ անմանի արվեստագետների ուսումնասիրության ու ժողովրդի հիացմունքի առարկան։ Մելիք Շահնազարին հորը բադարակյավը կինի ածողը փուղին այնում։ Մելիք արևը տապրած կենա։ Կինին Աստվածավարիաց իմ թամարթավարի։ Բուղուն խոսքն իրա մելիք շատ մտածում ա ասում Աստվածավարի։ Բուղին կինուն սուրհեն յորաունում ածում։ Մնին շատ, մնին խրեք, մնին էլ սկիացում չի։ Մելիքի կզնվում է։ Մռնի սուշտու բուղի, այդ ինչ սանում։ Դու ուսեցեր Աստվածավարիած է։ Բուղի, Աստվածավարին վերնա, Աստվածավարին էնա, վեր աստուց մնին կլոխնվեր ածում։ Մնին էլ վեշմին պենչի տամ, մնին փայը խրեգ այնում, մնին էլ նանա խրեգ, մին ինձ նման քասի բայնում, մինը քեզ նման հարուստ սկաց է։ Գևտնե մրթվարիած է։ Մելիք Շահնազարը եշում ատասնում բուղուն շավարը, թեզյա չիթավ տղտղ կրկատած։ Մազաղա անում, բուղի շալվարը տղտղ շնահավորնի, ուրումա չապրիս։ Մելիք Շահնազարը կարկադրում է վերպուղին շուշի քաղաքեն հիմարներ են ցուցակը անե տա յուրան։ Պուղին հիմարներ են ցուցակ են առաջինը Մելիքին անմնակիրը։ Պուղի, էս ինչը սրալ, ես էլ եմ հիմար։ Մելիքի ապրած կենա։ Մեր քաղաքը մը քիզանա հիմար մարդ չկա։ Խե։ Հիշումս 3 տարի առաջ 300 մանդ պարտ տվեց էր նուխոցե վաճառականին։ Ետավ Տանուխուցե վաճառական են պարտ կտա, պիրիլականա։ Վերպիրի, աստել քուանում ջնջիլականում յուրանը գիրին։ ավարտվեց Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Բարեկամներ, ձեզ ներկայացված զվարճախոսությունները մեջբերվեցին Ասատուր Փաշայանի Պլոպուղին հայ մշակույթի պատմության էջերում ժողովածուից, կարդաց Մելանիա Մելոնյանը։